Paklausi, pār, pārlasīsim un pārdomāsim kopā, ko tad baznīca māca un uz kādiem pamatiem veido savu sociālo mācību šīs dienas uh, tēma tā ļoti sašaurināti ir brīvība un dabiskais likums, kādas ir attiecības starp brīvību un dabisko likumu. Mēs jau uzsākām pagājušajā nedēļā runāt par personas brīvību, personas cieņu, un šodien turpinām. Šī ir, manuprāt, ļoti nu, tāda svarīga, būtiska tēma un aktuāla tēma, un tādēļ jau vairāk ir vērts ieklausīties tajā, bet arī iesaistīties, uzdodot jautājumus. Mēģināsim tad kopā arī pārdomāt un risināt šo ne, tematiku. Atgādināšu telefonu numurus tiem, kuri vēlas iesaistīties. Uh, īsiņas 266, 77, 272, bet zvaniem 679, 69, 131. Jā, brīvība un dabiskais likums. Manuprāt, šī tēma ir aktuāla visdažādāko jautājumu kontekstā, arī mūsu uh, Eh, dienu situācijās, un, un tāpēc vēl vairāk ir vērts pārdomāt. Uzreiz jāsaka, es lasīšu eh, šo baznīcas kompendiju, sociālās mācības kompendiju, tāds dokuments, kas sarakstīts, un, un tikai uz šī dokumenta nodeļas pamata arī um, pārlasot to, arī pārdomāsim par šo um, par šo dabisko likumu, par attiecībām ar brīvību un, un, un tam niansēm, par ko šeit runā. Tā kā, ja gribas dziļāk, tad vajag meklēt, uzmeklēt savu literatūru un mēģināt varbūt tās vēl dziļāk ie, iedziļināties, jo mm, nu, šeit, eh, protams, kad īsi un koncentrēti mēģina pateikt, kas tad ir šīs lietas un eh, veidināt domāt par šo aspektu um, cilvēka personas brīvības kontekstā. Bet uh, uzsākot lasīt, uzreiz gribas uh, tādu pamat lietu uzsvērt, nu nevis man gribas, bet šis dokuments, šī nodeļa uzsver vienu no šīm pamatlietām, uh, Eh, kas, manuprāt, eh, mūsdienu cilvēkam var būt arī gana izaicinoša lieta. Un tātad lasu, kas tad šeit tiek teikts. Cilvēks morāli labas darbības, kas nāk par labu gan viņam pašam, gan sabiedrībai, veids tikai tad, ja paklausa patiesībai, tas ir, ja viņš necenšas būt par šīs patiesības un ētisko normu radītāju un absolūtu noteicēju – jo brīvībai absolūts un beznosacījuma aizsākums nav pašai sevī, bet gan eksistencē, kurā tā atrodas un kurai tai vienlaikus nozīmē gan robežas, gan iespējas. Cilvēka brīvība ir radīta brīvība, proti tā ir dāvana, par kuru ir jārūpējis un atbildīgi jāaudzina, tā saka šis dokuments nu, daudzas lietas šeit tiek eh, pateiktas. Vispirmām kārtām par to, kā tad mums ir jāizmanto brīvība un kurā brīdī mēs tiešām esam eh, brīvi. Un, un, un te ir pateikts ļoti skaidri, ka brīvība neizriet pašam no, pašam no sevis, tad no mums, no cilvēkiem vai eh, sabiedrības, bet gan paklausot patiesībai. Jā, jautājums uzreiz, kas tad ir patiesība. Par to lasīsim uz priekšu un varbūt tās arī sadzirdēsim atbildi. Nevis varbūt, bet būs arī atbildi. Bet uz, uzsvērt šis, kad morāli labas lietas, kas nāk par labu gan pašam cilvēkam, gan sabiedrībai kopumā, var tikt veiktas tikai tad, ja mēs sekojam patiesībai, paklausam patiesībai. Un, un turklāt, kad paši neuzstādam sevi kā augstāko mērauklu eh, par to, kas tad ir labs vai eh, ētiski eh, pareizs un, un, un, un nu jā, um, ka mēs ne, neesam citiem vārdiem te, tā teikt centrā. Brīvība, tāda, par kuru mēs šajā kontekstā, sociālās mācības kontekstā domājam, nav uh, kaut kas, kas izriet no mums, no mūsu vēlmēm, mūsu izpratnes, apziņas, bet ir kaut kas, kā šeit tālāk arī tiek teikts, kas ir dāvāts mums, kā dāvana radīts, radīta šī ne, brīvība. Um, un tas nozīmē arī to, kad ir robežas šai brīvībai, uh, kad ir robežas un, un, un iespējas. Uh, kuras eh, mums tiek dāvāt šai brīvībai. Un vienlaikus tas arī nozīmē to, ka mums ir jāuzņemas atbildība. Ja? Nu, daudzas lietas šeit eh, vienā tādā mazā paragrāfā tiek pateiktas un, manuprāt, ļoti koncentrētas. Bet eh, tā, tā, tā lielākā <laughs> nu, lieta ir tā, ka mēs varam būt brīvi tikai tad, kad sekojam patiesībai, kad brīvībai ir savas robežas un kad mēs cilvēki vai cilvēki, teiksim tā, ar sabiedrība nav uh, brīvības uh, nu, noteicēja, vai ne, kad mēs neizgudrojam savas uh, kaut kādas kategorijas, uh, ētikas, morāles uh, principus, ka mēs neizgudrojam savu patiesību, pēc kuras tad vadāmies, bet ka tā uh, ir patiesība, kad pārsniedz mūsu pašus, un ka tikai tiecoties pēc šīs patiesības, sekojot šai patiesībai, vai kā šeit ir paklausot patiesībai, mēs varam arī e, patiesi brīvi, tā īsti brīvi e, arī būt. E, man šķiet jau pagājušajā reizē, pagājušajā katehēzē arī um, mēģināju atsaukt atmiņā citēt <clears throat> Irānas konferences vienu no dialogiem, uh, Eh, tas, ir, tas bija tāds pie mums šeit eh, Zoom platformā izveidots Covid laikā eh, tādā, tāds nu, teātrs uzvedums online. Un, un, manuprāt, bija interesanti. Un tur viena no šīm patiesībām, kas manī dikti uzrunāja, ir tas, ka cilvēks var mm, patiesi brīvs tikai pats no sevis, eh, mm, nu, citiem vārdiem, kā atbrīvojoties no tām viņa um, iekšējām problēmām, lietām un ievainojumiem, <clears throat> un tikai tad mēs varam būt patiesi brīvi, tā kā pats no sevis brīvs, patiesi brīvs var būt tikai pats no sevis. Man, un man atkal nāk atmiņā domājot par šo um, tematiku, uh, Kad jā, un šī brīvība pašam no sevis izriet no šīs paklausības patiesībai, kas nav mans izgudrojums, nav mana, mani kaut kāda uzstādījuma, manas vēlmes vai, vai mani sapņi par to, kā lietām būtu jābūt, bet tiešām sekojot patiesībai. Un patiesība ar, gribas teikt, tā ar lielo burtu, pret kuru mums arī ir jāizturs um, ehm, ar atbildību un, un kas mums nodrošina šo <clears throat> brīvību. Pretējā gadījumā šī brīvība kā tāda mirst un sagrauj cilvēku un sabiedrību. Ja mēs eh, šo dāvāto brīvību eh, un, un šo patiesību neievērojam un neizturamies atbildīgi, tad mēs varam patiesībā būt par eh, tiem, kas sagrauj, kā šeit tiek teikts, cilvēku un sabiedrību, kas mēs paši sevi sagraujam un arī sabiedrību sagraujam. Nu jā, kā jau teicu, šī ir liela, e, liels tāds aspekts, liela e, tēma, e, kas, nu, manuprāt, izaicina mūsdienu sabiedrību. Sabiedrību, kuru pamatu pamatos cenšas būvēt visu uz tādu racionālu savstarpēju vienošanos, to uzskatot kā augstāko uh, um, brīvības garantu vai noteicēju, vai ne? Bet nē, baznīca skatās un, un saka, tā patiesība, kas nodrošina šo mūsu ne, īsto brīvību, neizrot, neizriet no manis pašas, bet ka tā ir tiešām dāvana nu, no vienas puses ļoti skaisti teikts, no otras puses ļoti izaicinoši teikts, jo tas, protams, kā jau var šeit tiek teikts, nosaka tomēr robežas, <laughs> ja, un kāds varētu padomāt, bet par kādu brīvību tad vispār ir runa, ja ir robežas, un tomēr, tomēr, mani <clears throat> ļoti spēcīgi vārdi. Lasam tālāk. Patiesība par labo un ļauno praktiski un konkrēti tiek atpazīta ar sirdsapziņas spriedumu tādā sirdsapziņa arī šeit uh, nāk iekšā. Sirdsapziņa mudina uzņemties atbildību par to, kas paveikts labi un par pastarādāto ļaunumu. Praktiskajā sirdsapziņas spriedumā, kas paras personai uzliek pienākumu veikt kādu noteiktu rīcību, atklājas brīvības saikne ar patiesību. Tātad šajā sirdsapziņas spriedumā uh, Eh, par to, kādu rīcību uzņemties, arī atklājas mūsu šīs eh, brīvības saikne ar patiesību. Bet eh, vēlreiz, manuprāt, atkal ļoti, ļoti nu tā, labi pateikts, ka mēs savā sirdsapziņā ļoti konkrēti un praktiski varam atpazīt labo, varam atpazīt patiesību un varam arī pieņemt uh, rīcības, kas tiešām arī um, nu, atklāja šo mūsu brīvību, to spēju pieņemt pašiem šos lēmumus. Tieši tāpēc sirds, sirdsapziņas izpaužas, sirdsapziņa izpaužas nevis ar patvaļīgiem lēmumiem, bet gan ar spriedumiem, kas atspūļo patieso labumu. Šo spriedumu, briedumu un atbildību un atbildības mērs ir nevis sirdsapziņas atbrīvošanās no objektīvās patiesības par labu savu lēmumu neatkarībai, bet gan gluži otrādi - neatlaidīga patiesības meklējumu un ļaušanai šai patiesībai sevi vadīt. Tad, tad <clears throat> sirdsapziņa uh, nevis atbrīvojoties, kā šeit tiek, nevis atbrīvojoties no objektīvas patiesības, uh, Eh, iegūst, cilvēks iegūst šo brīvību, bet gluži otrādi tieši atbildīgi uzņemoties šos sirdsapziņas spriedumus, mēs arī varam ļaujoties arī šai um, patiesībai, mēs varam būt iegūt šo um, patieso brīvību. Un, un atkal <clears throat> šeit mums liek aizdomāties par to, kad mēs neesam uh, pilnīgi uh, Uh, nu, es, eh, nu atkal daudz lielus vārdus var lietot pilnīgi neatkarīgi, vai ne? Ka mums ir tomēr uh, kaut kādas uh, tās robežas, kad, uh, ka mums ir arī ielikts, uh, teiksim tā līdzeklis, ar kā palīdzību mēs varam izzināt uh, šo patiesību un ar kā palīdzību mēs varam būt tiešām arī um, brīvi uh, tādā ziņā. Tā kā, jā, <clears throat> pat brīvība uh, izriet no uh, sekošanas patiesībai, kuru mēs varam iepazīt caur mūsu sirdsapziņu. Sirdsapziņu vajag, um, kāds varbūt tās arī teiks, uh, nevar līdz galam paļauties uz sirdsapziņu, ja tīpaši mūsdienās, kur uh, mūsu kultūras kontekstā tā bieži vien tiek uh, mm, nezinu, izkropļota vai, vai um, pakļauta tādam spiedienam, kad ir grūti pieņemt patiesībā balstītus lēmumus. Tomēr Eh, sirdsapziņa ir eh, tas, eh, gribas teikt, tā augstākā mēraukla, pēc kuras mēs varam mērīt. Tas gan nenozīmē, ka sirdsapziņa nevajag audzināt, vai nevajadzētu formēt, vai nevajadzētu izglītot. Šajā gadījumā, jā, protams, mums nepārtraukti ir jācenšas uh, un jāizkopj mūsu sirdsapziņa, lai tiešām mēs varētu tad arī pieņemt lēmumus un, un, un rīcības, un, nu, un ka tā, tie būtu tādi, kas, nu, gribas teikt tā, ar beigu beigās nes svētību mums galu galā. Arī to mēs meklējam, bet kas nodrošina tātad šo, šo brīvību? Nu tā, brīvības izmantošana paredz atsauci uz dabisku morāles likumu, kas ir vispārējs un ir pirms visām tiesībām un pienākumiem un tos apvieno. Dabiskais likums paredz atsauci uz eh, dabisko likumu. Par to mēs runāsim, lasīsim eh, tālāk pēc mazas muzikālas pauzītes. Neko nepazūdam, bet atgādināšu telefonu numurus, ja jūs gribat iesaistīties, uzdodot savus jautājumus vai, vai padaloties ar, ar savu eh, pieredzi par to, kā jums uh, ir um, izdevies savu brīvību īstenot, kā, kā jūs jūtaties par šo apgalvojumu, kad brīvs var būt tikai tas, kurš um, seko, um, paklausīgs patiesībai. Un patiesībai, kas nav tikai um, manis izdomāta, bet kas pārsniedz mums, mēs iepriekš jau runājam, transcendentālā patiesība um, par cilvēku, par radību tad droši rakstiet īziņas 266 77 272 vai zvaniet 679 69 131. Pēc muzikālas pauzes esam atpakaļ. I dedicate this song to recession, depression, and unemployment. This song's for you. Today's a new day. but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. <laughs> I'll be honest with you. I almost gave up I think how much better I'm gonna be when this is over. I smile, even though I hurt, see, I smile. I know God is working, so I smile. Even though I've been here for a while. What you do? I smile. Come on and smile. It's so hard to look up when you've been down. would hate to see you give up now. God's people, you look so much better. but it still don't mean today don't have purpose. Come on. Today's a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds, and it's dark in my heart, and it feels like a cold night. It ain't easy, but today's a new day. But tell me, where are my blue skies? Where is that love, y'all? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. The truth is, I almost gave up, but a power that I can't explain. That Holy Ghost power, y'all. Fell from heaven like a shower down. Now I know we've been hurt, y'all, but still. whatever you're in right now. Smile, smile, smile for me. Smile. Can you just smile for me? <laughs> and my people say, Oh, oh, oh, you look so much better when you. Oh, oh, oh, you look so much better when you. Oh, oh, oh, you look so much better when you. Oh, oh I oh. say, oh, oh, you look so much better. <laughs> and why you praying? Doing so much better when you oh, oh. Look in the mirror. Doing so much better when you oh, oh, Always remember. Doing so much better when you smile. Come on. I almost gave up. I That Holy Ghost power, y'all. Fell from heaven. Came down from heaven. Hardships, difficulties, right tears, storms. This is what I do. that feels good. I know God is working, so I smile. All things are working, even though I'm in it for a while. Still, I smile, smile. Hallelujah. It's so hard to look up when you've been down. I know it's hard right now. Sure would hate to see you give up now. Because you're a winner. You look so much better when you smile. You look better. So just don't want you to be happy. Cause then you gotta have something happen I want you to have joy. Cause can't nobody take that from you. <laughs> I see you. Smile. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, šeit es priesteris Jaunis un dienas katehēzē runājam par brīvību un dabisko likumu. Uh, nu jā, kas tad ir šī brīvība un te nu mēs arī dzirdējām, kad brīvība ir kaut kas, ko nevis mēs izgudrojam, bet kas mums tiek dāvāts kā dāvana, par ko mums jārūpējas un kas uh, izriet no tā, ka mēs... Um, Nu, sekojam, atzīstam patiesību, ja? tas nozīmē, ir kāda uh, patiesība, universāla patiesība, kas eh, pārsniedz mūsu pašu, mūsu pašas, mūsu cilvēka, eh, cilvēcību, ja tā varētu par, varbūt tās teikt. Bet eh, parādās arī tāds termins kā dabiskais likums. Es pieļauju, ka daudz ir dzirdēts un, un iespējams pat arī daudz ir spriest par šo tematiku. Tad, ko baznīca saka, baznīca sociālās mācības kontekstā par uh, par eh, šo eh, dabisko likumu. Eh, kad ir šī saistība brīvībai, ir saistība ar dabisko likumu, dabisko morāles likumu, ehm, kas ir vispārējs un, un ir pirms visām tiesībām un pienākumiem. Un vienlaiks tos arī apvienot. Tātad dabiskais likums nav nekas cits kā saprāta gaisma, ko mūsos ielicis Dievs. Ar tās palīdzību mēs zinām, kas jādara un no kā jāvairās. Uh, Ehm, tā ir daļa no viņa, tas ir Dieva mūžīgā likuma, kas identificējams ar pašu Dievu. Šo likumu par dabisku nosauc tāpēc, ka saprāts, kas dod šie, šā likuma norādījumus, pieder pie cilvēka dabas. Tātad dabiskais likums izriet no saprāta, kas ir Dieva dāvāts mums. Prāta, saprāta gaisma – ko Dievs mums ir ielicis, citiem vārdiem sakot. Nu, um, izklausās labi, bet kā ir tad, kad varbūt tās um, neatzīst uh, Dievu, kad varbūt tās uh, šis tāds teoloģiskais skatījums uh, nav pieņemams visiem, vai ne visi šo atzīst. Hm, jā, un tad Ehm, kas, kas notiek tad, kad ehm, citādāk izprie, izprot šo dabisko likumu, kā to ehm, izprot baznīca vai reliģiska reliģija eh, vai, nu, katoliskā baznīca šajā gadījumā. Es domāju, tie ir jautājumi, vai ne, jo ar tiem mēs arī saskaramies visdažādākās situācijās. Mūsu, mūsu Latvijā ļoti populāri uh, piesaukt gan dabisko likumu, gan šo dieva iestādīto eh, saprātu ir no saistībā ar, piemēram, eitanāziju vai ar abortiem eh, vai ar laulības eh, dibināšanu, un, un te mēs tad arī redzam, ka, nu, jā, tas saprāts, kas it kā dievi ielikts mums visiem, šie saprāta gaisma, kas mums visiem ir dāvāta, uh, Hm. Jā. Tad, tad dažkārt gribas apšaubīt, vai tiešām visiem ir dots šis saprāts, <laughs> šī saprāta gaisma, vai arī mēs kaut ko cilvēku esam kaut ko tur uh, sadarījuši, kad e, mūsu saprāts vairs nav tik e, saprātīgs un nav tik gaišs e, vairs, jā. Nē, nu, tie ir, tie, es domāju, ir, ir jautājumi, par, ko, par kuriem, protams, ir jāizdomājas, bet katrā ziņā, manuprāt, vēl viena norāda uz to, ka uh, ne, ne mēs visu pilnīgi kontrolējam un pārvaldam, un, un man liekas, tai atziņai pašai par sevi jau jābūt būtu kā tām, tādam um, uh, pamatam un, un iedrošinājumam, kad ne viss ir atkarīgs no manis, kad eh, nec dzīvība ir atkarīga no manis, bet tā ir tiešām kā dāvana dota man, eh, nec eh, arī laulību, piemēram, es, vai, vai, nu jā, dzīvību jau es minēju, kad, jā, ir, ir šīs lietas, kuras, kuras mums ir dāvātas un kā tādas, tad ar viņas atzīt un, un uh, jā, varbūt tas, tas uzreiz arī dod iespēju uzelpot, kad uh, man nav uh, ik mirklī jādomā par to, uh, kas tad ir pareizi vai nepareizi, ka man ir, ir šī saprāta gaisma, kas norāda. Jā, tā, šis likums ir vispārējs, tas attiecas uz visiem cilvēkiem, jo to iedibinājis saprāts tā saka par šo saikni starp brīvību un dabisko likumu. Un dievišķā un dabiskā likuma galvenie priekšraksti ietverti desmit dieva baušanos, un atkal ļoti skaidri eh, norādīts, un, un kā, kur, kur mēs varam, varbūt tās tā, eh, tā kā eh, ir tie sāraksti, kur var pārliecināties par kaut kādām lietām, procedūrām, angliski checklists saucamai, vai ne, kur uh, Eh, tad arī šeit mēs eh, savā ziņā tā kā varam pārliecināties, kas tad ir šī saprāta, eh, saprāta nu, um, nu tādi pareizie lēmumi, um, vai pēc kā mums vadīties, nu, re, kur ir desmit baušļi, mēs pēc tiem varam pilnīgi skaidri arī apzināties, par ko tad uh, mūsu saprāts um, kur mūsu saprāts mums, mūs vada, vai varbūt tas ir atpazīt to, kurā brīdī mūsu saprāts vairs nevada mūs, bet mēs jau esam uh, nogājuši uh, citos virzienos. Jā, tātad šie desmit dievu baušļi regulā, regulē morālisko dzīvi. Tā pamatā ir gan alkas pēc dieva un pakļaušanās viņam, kā arī otra cilvēku uzlūkošana par līdzvērtīgu sev pašam – Dabiskais likums izsaka personas cieņu un nosaka tās pamatiesības un pamatpienākumus. Dabiskais likums izsaka personas cieņu un nosaka tās pamatiesības un pamat nu, pienākumus. Nu, tā šeit e, baznīca sociālā mācībā runā par šo dabisko likumu un, un atkal gribu atkārtot un uzsvērt, kad e, šeit e, šī pirmās nodaļas, šie pirmās uh, Eh, vairākas nodeļas veltītas tiešām tādam pamatam, uz kā mēs būvējam, uz kā baznīca balstās, eh, veidojot savu baznīcu sociālo mācību, bet eh, kas arī ieskicē mums ļoti skaidru un gaišu arī, nu, manuprāt, ļoti nopietnu tādu pamatu tam, lai mēs vispār varētu savstarpēji vienoties par kaut ko, jo, nu, ja nav vienojošā elementu, par to mēs ar to dēļ lasam, tad ir grūti um, par kopējo labumu uh, vienoties, jo nav nekādu kopsaucēju, nav nekas, kas mūs vieno, kas apvieno mūs. Nu jā, bet šeit tiek izvirzīts un pateikts, ka šis dabeskais likums uh, ir tas, kas uh, eh, cilvēkus uh, savstarpēji vieno un ļauj mm, iespējina, padara mūs spējīgus, tad arī um, tiešām virzīties uz vienu mērķi un, un nodrošināt to, ka mēs e, viens pret otru izturamies ar, ar cieņu. Kultūra daudzveidībā dabiskais likums vieno cilvēkus, ja, tā šeit tiek teikts, nosakot tiem kopīgus principus. Tātad šis dabiskais likums ir tas, kas nosaka kopīgos principus arī tais situācijās, ka mēs sastopamies ar tik daudz uh, lielām kultūras um, daudzveidībām, dažādībām. Lai gan liku, lietojumā šo likumu nākas piemērot daudzveidīgajiem dzīves nosacījumiem atkarībā no vides, laikmat un apstākļiem, tas ir nemainīgs un pastāvīgs, neraugoties uz vēsturiskajām pārmaiņām. Tas pastāv mainīgajā ideju un ieražas traumē un virza to pilnveidošanos – Un to nevar tā vienkārši izraut vai kaut kādā veidā iznīcināt no cilvēka sirds. Tad, jā, šis dabiskais likums ir tas, kad, eh, kas eh, ir cauri, laik, cauri, laik, cauri laikiem, cauri, gribas teikt tā, kultūrām, geogrāfiskajām eh, vietām un ir, ir tā kodols mūsu tāds cilvēka uh, identitātes, es pat gribētu teikt, eh, kodols, uz kā mēs varam paļauties un balstīties, neskatoties uz to, kad, protams, ir vides, ir apstākļi, ir situācijas, kur, kur varbūt tās ir jāskatās, kā šis dabiskais likums ehm, nu, izpaužas vai eh, tiek pielāgots, eh, vai nevis pielāgots, dabisko likumu droši vien pielāgot nevarētu, bet kā mums tās situācijas pielāgot šim dabiskajam likumam, uh, un tomēr vienlaikus tas ir tas garants um, tai, tai mūsu, tam mūsu kopā būšanai. Tas ir arī garants mūsu nu, saistīb, saistībā ar brīvību, garants mūsu brīvībai um, galu galā. Un, eh, un, un, jā, un šī dabiskā likuma izprašana um, un vadīšanās pēc tā ir tas, uz kā mēs varam balstīties arī – domājot tālāk arī attīstot šīs domas, idejas par eh, cilvēku tiesībām. Ticības un morālas patiesības visiem var kļūt zināmas bez grūtībām, skaidri, nepārprotamu un nekļūdīgi, tikai ar žēlistības un atklāsmes palīdzību. Tā tiek teikts, ka ticības un morāls patiesības mums atklāja atklāsmi. Tātad, um, gribas teikt, tā svētie raksti, um, ne tikai svētie raksti atklāsmi, <clears throat> bet, nu, es tā izceļu ļoti spēcīgi šajā gadījumā svētos rakstus. Un dabiskais likums atklāsmē saņemtajam likumam un žēlastībā ir Dieva sagatavots pamats. Uh, Tātad <clears throat> dabiskais likums ir, eh, ir tas, ko atklāsmē saņemtais likums un Dievs, Dieva žālastība mums, eh, nu, nu, caur ko mūs sagatavo uz šī dabiskā likuma, nu, tieksim tā izpratni, uh, um, nu, arī pieņemšanu, varbūt tās tā. Dabiskā, dabisko likumu, kas ir Dieva likums, cilvēka ļaunums nespēja izdzēst. Uh, tāds spēcīgs eh, apgalvojums, ka dabisko likumu cilvēku ļaunums nespēja izdzēst, un droši vien šeit mums ir jāaizdomājas, ka neskatoties uz, uz visu to ļaunumu, kas notiek mūsos, tomēr ir šī um, apziņa, apziņa. Varbūt tās eh, apziņa par to, ka ir kaut kas ir slikti, eh, pat ja arī neuzreiz saprotam, ka uh, kaut kas ir labi, bet par to, ka jā, mums ir apziņa. Nu, atkal, man, kā tāds piemērs, man, protams, nāk prātā nu, šobrīd aizvien atkal aktualizētais jautājums par cilvēku dzīvības neaizskaramību. Gan tas ir karu kontekstā, gan šo diskusiju par eitanāziju, protams, mūžīgais jautājums par abortiem, un šajā kontekstā, man, manuprāt, šī apziņa par to, kad uh, jā, varbūt tās eh, es neizjūtu to kā eh, pozitīvā veidā, bet eh, kaut vai negatīvā veidā, un tomēr ir šī tāda um, nojausma vai nemiers, kas rodas domājot par šiem jautājumiem, un ja tiek pieņemti maldīgi kļūdaini lēmumi šajā, šajā gadījumā, ka dabiskais likums, pat ja arī kultūras uh, līmenī tiek jau pārveidots, lausts, eh, izkļuropļots, ka tu, tas mūsos ir un, un to nevar tik vienkārši tā izdzēst, atņemt. Nu jā, pat, pat eh, tik, tik um, dziļi iesakņots ir šis likums mūsos, kad to nevar tā vienkārši uh, likvidēt. Tālūk. Uh, Ejam vēl vienā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu un noslēgtu šo tēmu par uh, brīvību un dabisko <clears throat> likumu. Vēl dažies atziņas, pie kurām ir vērts pakavēties un, un ieklausīties. iestājās krastā. Meklēt ļaudis, kas gatavi būtu, iet viņam līdzi uz siržu zveju. Jā, gan kungs, paskaties uz mani, lūpas tavas, vārdu izteicām sev līdz. Pasaules mantas manāvā, tikai rokas, kas gatavas darbām, tās veltu tevim un tīru sirdīm. Jā, paskaties uz mani. Lūpas tavas, vārdu izteica manu, savu strūgu šodien pametu krasā. Jaunās vējā paņem mani sev līdzi. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādam arī klausītāji, runājam par brīvību un dabisko likumu, šīm saistībām, starp brīvību un dabisko likumu, principā, lai uzsvērtu to, ka mums ir dāvāta brīvība, bet tā brīvība ir balstīta um, kaut kur dziļāk vai uh, Eh, balstīta mm, dabiskajā likumā, balstīta, um, nu gribas teikt tā, objektīvā patiesībā, ko mums dāvā pats um, Dievs, nevis mēs kā cilvēki izgudrojam un izveidojam. Jā, un tas ir, es jau pašā sākumā teicu, gana izaicinošs uh, apgalvojums uzstādījumi, bet vienlaikus, manuprāt, ja mēs aizdomājamies, eh, tad varbūt tās arī tāds tiešām garants un pamats uh, mierīgai līdzās pastāvēšanai un savstarpējai cieņai. Nu, arī nākošās atziņas eh, tieši uz to arī norāda. Kā jau teicu, dabiskais likums ir dieva likums, kuru cilvēku ļaunums nevar izdzēst, un tas ir arī morālais pamats, kas nepieciešams, lai veidotu cilvēku kopienu un izstrādātu civilo likumu, kura konkrētās un iespējamās sekas izriet no dabiskā likuma principiem. Tātad e, šis dabiskais likums ir e, morālais pamats, e, ir, nu, gribas teikt tā, mūsu dzīves, kopīgās dzīves pamats, ja gribam veidot šo kopīgo dzīvi, un es domāju, visiem ir pilnīgi skaidrs, ka tur, kur mēs esam, tur ir jāatrod tas uz kāda mēs varam veidot šo sabiedrību um, un, un, un mūsu likumdošanu galu galā, lai tiešām nodrošinātu, ka visi var baudīt brīvības un cieņu, kas ikvienam bez izņēmumā ir pienāks. Par to mēs arī lasīsim un pārdomāsim. Tātad dabiskais likums ir šis pamatprincips, kas var palīdzēt veidot arī civilos likumus. Ja izpratni par to, ka dabiskais morālis likums ir vispārējs, kļūst, neiz, kļūst neskaidra, nav iespējams izveidot patiesi un ilgstošu kopību ar citiem, ja trūkst tiekšanās uz patiesību un labumu. Um, tāds, manuprāt, ļoti vienkāršs apgalvojums, un tomēr, ja, ja mums notiek cīņas tikai par uh, savu statusu stāvokli, par savu uh, um, varu un, un, un tādām lietām, tad, uh, tad arī tās attiecības šeit mēs regulējam balstoties pavisam kaut kādos citādos principos un pilnīgi noteikti ne tādos, kas var nodrošināt ilgspējīgu mieru un saticību mūsu starpā. Nu šeit es aizdomājos, protams, uzreiz par uh, kariem, bet es domāju, tas attiecas arī personīgā līmenī. Taču, ja mums ir šis dabiskais likums likts par eh, tādu pamatu, tad, eh, tad lūk, mums ir iespēja tiešām um, veidot šo eh, kopību, kopienu, um, teiksim tā, zemi, pasauli. Tātad, tikai tādā brīvībā, tikai tāda brīvība, kas sakņojas kopējā dabā, var uzlikt cilvēkiem, visiem cilvēkiem atbildību un spēju pamatot sabiedrības morāli. Tikai tāda brīvība, kas sakņojas kopīgajā dabā. Um, un, jā, un šeit atkal e, tiek vilkta šī saikne starp dabisko likumu, kas ir Dieva dots e, mums, un kas ir, teiksim tā, objektīvā patiesība, e, un, un tikai un, un tiek vilkt šī uh, saistība ar šo kopīgo dabu, ka tas ir tas, kas mūs visus kā cilvēkus savstarpēji arī uh, vieno uh, un kļūst arī par pamatu sabiedrības morālei tādā gadījumā. Tas, kurš sevi uzskata par vienīgo lietu un patiesības mēru, nespēja mierā sadzīvot ar, un sadarboties ar līdz cilvēkiem. Nu jā, kopīgā daba <laughs> Eh, kura mums izriet eh, no šīs eh, dabiskā likuma, no tā, ka līdz ar to mēs iegūstam brīvību un cieņu, kur tiek izslēgta tāda, mm, gribas teikt, vienpatība, nu jā, sava mm, egoistiska tāda nostādīšana augstāk par ikvienu un ikvis, jebko ir, ir tādā gadījumā nu, nopietnas šķērslis, lai mēs varētu arī veidot um, un, un būvēt uh, nu, mierpilnu uh, sabiedrību, uh, pārtikušu labu sabiedrību. Tāpat arī um, gribas teikt. Brīvība neizprotami tiecas nodot šo atvērtību patiesībai un cilvēka labumam un bieži vien dod priekšroku ļaunumam. Brīvība neizprotami tiecas nodot šo atvērtību patiesībai. Tā, tā ir arī, nezinu, vai tā ir mūsu dabas ievainojam, ievainotība, tas pirmsimtais grēks, tieksim tā, kas mūsu brīvību uh, ļauj mums izmantot arī tādā veidā, ka mēs eh, atsakamies no šīs patiesības eh, eh, un atsakamies no kopīgā labuma, cilvēka labumu, nu jā, un kaut kā ieslīgstam un aizsniedzamies priekš pie, pie tā ļaunā, egoistiskā, paaugstinot sevi un, un rūpējoties tikai uh, par sevi un, un, un aizmirstot par visu apkārt esošo dieva radību un tā tālāk, vai ne? Nu tā ir, tā, ar to ir jārēķinas, ka tas ir, diemžēl, tā mūsu ievainotā daba, kas var arī mūsu brīvību izmantot pret mums pašiem, tādā pašiznīcinošā veidā, gribas pateikt. Un ļaunprātīgi izmantojot savu brīvību, mēs varam pat sacelties pret Dievu. Mm? ja tik, tik liela ir eh, šī mūsu brīvība, ka mēs varam pret to, kas mums šo visu ir dāvājis, arī uh, sacelties. Tādējādi cilvēks sagrauj šo lietu kārtību, izjauc to saskaņu un, jā, var aiziet pat uh, postā. Tāpēc cilvēka brīvība ir jāatbrīvo, <laughs> to es lasu no šejienes, cilvēka brīvība ir jāatbrīvo, un Kristus savā paskālā noslēpuma spēkā atbrīvo cilvēku no nepareizes savas mīlestības. Viņš atklāja, ka brīvība tiek īstenota sevi dāvājot. Jā, atkal e, tāds teoloģisks skatījums uz to, kā mēs varam tikt pāri e, šim ļaunumam, kārdinājumam, uh, Eh, šai nosliecēji šo savu brīvību izmantot sautīgi, eh, nereiķinoties ne ar ko citu, ne ar vienu, pat noliedzot eh, šo, ši, šo mūsu brīvības devēju, kas ir Dievs, un, un noliedzot visu, ko, kas mūsos ir ielikts un, un nav atkarīgs no mums, kā dabiskais likums, par ko nu, lasījām šo, šīs dienas katehēzē, ne, šo, sirdsapziņu un sirdsapziņu kā to, kas var mūs vadīt arī cauri um, visādiem līknočiem, bet vienlaikus ar stingru pamatu, um, pamatu tam, ka mēs varam atrast šo um, objektīvo patiesību un varam arī dzīvot saskaņā ar to patiesību brīvi um, un cieņpilni um, vienam pret otru. Nu jā, ir gana daudz par ko aizdomāties, vai ne? tāda brīvība, <clears throat> kas mums izriet no sekošanas patiesībai. Sirdsapziņa, kas mums var palīdzēt atklāt šo, šo patiesību, kas mums arī norāda uz dabisko likumu, kā brīvības garantu. Un, un, protams, un, protams, šī dabiskā likuma tāda noteicošā loma tam, ka mēs arī varam kopā, veidojot kopienu, kopā cilvēki dzīvot, balstoties tieši šajā dabiskajā likumā, apzinoties, ka tas ir tas, kas mums visiem ir kopīgs un kas arī garantē to, kad ja mēs balstamies šajā likumā, ka tas arī garantē savstarpējo uh, līdzās pastāvēšanu. Nu jā, tad mm, sociālajā mācībā, protams, runājam lielākā, daudz lielākā mērā tieši par, par kopīgo elementu, par kopīgu, par kopienu un par to, kā te mēs varam savstarpēji veidot šo gan zemi, gan mm, pasauli tādu, kurā mums visiem ir ir nodrošināta brīvība un cieņa, un kur mēs varam attīstīties un pilnveidoties. Ik viens neatkarīgi no geogrāfijas vai vietas, kur mēs esam, vai kādiem citiem e, rakstur, e, kādām citām rakstura īpašībām. Un manuprāt, jā, tā ir tāda atbrīvojoša ziņa, kad ir likums, ja tā varētu teikt, e, ir, ir kaut kas, kas garantē mums šo brīvību, kas garantē mums šo uh, cieņu, un, un tas izriet, kā dzirdējām, no dieva dotā dabiskā likuma. Tālūk, bet ar to mēs arī noslēdzam šīs dienas katehēzi. Tas gan nenozīmē, ka noslēdz šī tematika, šī tāda liela un ļoti, ļoti būtiska tematika, lai mēs varētu tālāk uh, um, pārdomāt un iedziļināties arī citos sociālās mācības aspektos, tad šis ir tas pamats, uz kā baznīca būvē savu mācību. Un nākošā tēma būs par vienlīdzīgu uh, cieņu, kas, nu, atkal um, ir, uh, ir aspekts, par ko mūsdienās arī uh, šķēpi tiek lausti, ja tā varētu teikt. Tā kā nekur nepazūdam, pieslēdzamies, klausāmies, iesaistamies un dalāmies ar šo uh, saturu, ja tas ir vērtīgi, un, un protams, iesaistamies, lai padarītu aizvien vērtīgāku šo uh, saturu. Tā kā paldies, rādam arī klausītāji par to, ka bijāt kopā ar mani, klausījāmies un nevieglā tematikā, nevieglā tematikā. Bet tiksimies jau nākošajā dienas katehēzē. Starp citu, gribu atgādināt, kad ir pienācis novembra mēnesis un gribu pateikt vispirmām kārtām, protams, par to eh, milzīgo devumu, ko jūs ar saviem ziedojumiem oktobra mēnesī um, izdarījāt, kad mēs varējām savākt visus 22 tūkstošus eiro un sekt visus oktobra mēneša izdevumus. Man liekas, tas ir tāds, nu, kaut kas milzīgs, un par to milzīgs, milzīgs, tiešām liels, liels paldies jums, bet nu ir pienācis novembra mēnesis, kas nozīmē arī šajā mēnesī mēs paļaujamies uz jūsu atbalstu gan lūkšanu formātā, gan uh, brīvprātīgo darbā, bet arī e, ziedojumu formātā. Tā kā jau vari atbalst, ej uz rādījumu arī mājaslapu atroni sadaļu ziedot un izvēlēj sev piemērotāko veidu vai zvani pa ziedojumu tālruni 9 0 0 0 6 7 6 9. Arī šajā mēnesī mums vajadzīgi 22 tūkstoši eiro un tikai paļaujoties uz jums un Dieva svētību jūsu darbam un jūsu uh, nopelniem mēs varam to arī veikt. Paldies un uz tikšanos nākošajā reizē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!